tentacles are smeared to me. Need you with my darling this car. Isan, alas, isan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, bai, ba, bai, artistikoki edo, bai. Baina, eta bai, ezagit, bai, ametsu bat bete dute. Hau zarta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan. Bai, hogeita zuen, hogeita izena zuen deialdia eta hori orkestu ginen, zan, eh, ikusi genuen hor gainean eta zan genuen, benga, guaz aurkestera. Mm. Eta egin, eta bai, irabazi. Eta bai, irabazi. Bagarazi entzun duzue, parasite kolektiboko kidea, eta bai gaur euskal kultur erakundeak daraman hogeita sortzaile gazten sustatzeko kultur sailaren barnean berriki saritua izan den, ba, sorkuntzetariko bat izango dugu izpide bihar, baionako antzokian, estrenatuko baita hautsa izenburupeko lana parasite kolektiboak dakarkegun proiektua dana hasi zen galdera batzuk egiten gure buruari eta e, galdera ziren gure sinespenei buruz eta hortik ja hasi konkretuki unai eta bionak aztertzen ze bi gu gara estena gainean gaudenak beraz e, bai gure memoria eta gure bizipenei buruzko bai zerbait da Izan ere, Euskal Kultur Erakundeak eta Baionak Itania Egoaldeko Estena Nazionalak aurrera eraman duen hogeita programaren baitan kokatuz, Unai eta Garazia nahi taula gainean beraien bizipenetatik abiaturiko obra dute erakutsiko mugimenduan eta irudiz edo musikaz borobildurik, beraien unibertsora ekarrarazten gaituen lana izango dugu gaur beraz izpide, entzun baituzuek gaur Garazi izango baitugu gonbidatu. Kultur Alea Garazi López Darmentea, kaixo arratsaldean. Kaixo arratsaldean bai. Aste hartu hontan ikusiko zaituztegu Baionako antzokian eta Baionan ere izan zarete, entseguen egiten. Astebeteko egonaldia izan duzu edo zenbat eh, egunez egon zarete? E, ba, gaude pasadan astelenetik. Beraz, e, izango e, e, ditugu zazpiegun lanegun, ze mm-hmm. atzo deskantzatu genuen, baina bai, e, oso ondo hemen lan egiten, primeran, bai, bai, bai. Eutzi digute gainera antzerkie oso polita da, oso gustoko dugu, bai. Orduan hemen esperientzi polita. Halako esperientziak beti aberasgarriak izaten dira lanarentzat ere. Bai, gainera gertatzen da eh basaudenean kanpoan, zure etxean eta giltzen zara lan egiteko eta emaitza onak ateratzen dituzu, baina ba, saudenean ja kontzentratuta honetan eta honetarako ta ez dituzu gauza gehiago egin behar, bueno, komilla artean, ez? e, claro, beste, beste gauza bat da askoz, askoz sakon, sakontasun handiagoa ateratzen diozu gauzari bai. Estrinalia beti bereziak izaten dira? Bai, bai, bai. Mm. Mm, mm, Noski, <laughs> bai. Urduritasun puntu handiago bat, edo publikoari gehiago begira. Publikoari ez dakit, eh? Hori, bueno, beti dago hor presentzia dana den argiekin begietan ez duzu beste ikusten. Baina ba, e, urduritasuna bai. Ni behintzat bai, hori naiz eta milaka aldiz egin urduritasuna dago eta estrenaldia izan ez are gehiago. Ez dakizun nola zenolako e, arrera izango duen publikoan eta orduan, bueno, basaz, ea, horruzten dizuet. Bai bi dantzari taula gainean. Unai ez da dantzaria. Ah, ez da dantzaria. Ez da dantzaria. Ah, e, nina dantza mundutik, bai. eta unai antzerki mundutik. Oso fisikoa baina bai, Aha. antzerki mundutik. Orduan, antzerki dantza eta musika eta bestelako oinarriak izango dituen obra badugu. Bai, hori da. Hautsa, izen burupean, atzera begira, gaurkotasunetik, zuen historia kontatzen. Bai, e, gure memorietatik hasi da. Bueno, e, dana hasi zen galdera batzuk egiten gure buruari eta e, galdera ziren gure sinespenei buruz. Eta hortik ja hasi ginen konkretuki unai eta bionak aztertzen ze bi gu gara estena gainean gaudenak. Beraz, e, bai, gure memoria eta gure bizipenei buruzko bai zerbait da. Eh, denon e, ispilu izan daitekena, naitesan identifikatzen algarenak. Nik uste dut baiet. Bai, horrelako gauzeta normalean nahiko arrasa da. Ere da nebarreben historio bat. Ez? Gainera gu bagara eta horre ere bagara estena gainean. Eta e, esan digute neba edo arreba dutenak, bai, oso identifikatuak izentitzen direla. Baina bestelakoak ere ni uste dut erraza dela identifikatzea gauza askoekin. Monstruek, txikitako monstruekin eta hori, au, aurrera nola eramaten duzun gauzekin. Bai. Hobekin eh. abeti aurra ikustea da, baina e, entzuten zaitu danaren aritik, e, eh, izango litzake bat, e, e, pertsonaletik abiatuta gizartearen irakurketara eramaten duen obra horiek horietako bat? Ba, seguro nik baiet. Nik uste dut eh, planteamendua ez dela horretan oinarritu, baina e, ikutzen dituzunean erlijioa eta horrelako tematikak e, dira unibertsalak, ez? Eta ez dut esaten erligioa edo er, erligioa baino gehiago barkatu espiritualitatea, ez? Eta, eta hori da unibertsala, beraz, nik uste dut, bai. Eskenean mhm. hori gertatzen dela. Zuen historia pertsonaletik eh, abiatuta egin duzuela na, mhm. eh, ari batetik jotzen duzu? E, eh, bai, gauza da, e, badauzkagula hiru foko ez, nondikan hasi materiala sortzen. Eta, eta ez da dana historio bat. E, ze asko hasi da e, zerbait fisikoagatik. Ariketa fisikoagatik. E, badaukagu e, lehenengo puntua izan laiteke hasi ginen e, garatzen lerro batean gertatu daiteken guztia et, e, pendurulo bat egiten bezala ez, unai eta biok batera. Eta hortikan e, posibilitate guztiak espremitu genituen. Gero badago beste puntu bat, <clears throat> dena e, materiale, materiala gehiago so, eh, sortu duguna, santxotena eskulturearen eskulturetatik abiatuta. Beraz, hau da, agian pendulua da kontzeptualagoa da, eta honek da kolore gehiago ematen diona, ez? Poetika gehiago. Eta gero badago beste azkeneko puntu bat eta hau bai dela e, memorietatik sortutako tekstua. Testua. E, bai, idatzizkoa. Batzutan improvisatua, e, zerbait fisikoa egiten ari ginen bitartean, beste batzutan eserita idatzi. Mhm. Bai. Ba, Atzera begiratuz, gaurkotasunetik abiatuta eta elementu ezberdin ez lagunduta, eh? dantzatik aratago ere baitzuazte. Bai, badauzkagu, bueno, argistapen nahiko garrantzitsua da, gero musika ere badaukagu, e, eh, piasanetarako egindakoa, eta bideoproiektzioiak. E, eh, argistapenetan daukagu David Alkorta, e, eh, musikan zurine, Fernandez, gere nabarrena eta a ba, bideo daukagu Fernando Pérez, yeah. bai. Da, az, az, Zen bat zaudete talde? E, bueno, gara kolektibo baten bitartez egin dugu hautza da parasite kolektiboa eta parasite kolektibokoak gara e, David Alkorta, Ana Willan, dela zuzendaria, Unai Lopedarmentia eta ni gara Lopedarmentia. Eta gero e, txarako sartu dira ere zurine eta eta mm. fer. Jatorri ezberdineko lagunak? Bai, bueno, e, fer daukagu zoriakoa, zurine David Unai eto laurok bai garela gazteizkoak eta jana da ingelesa bai. Mm -hmm. Baina gazteizen bizi dena. Gazteizen bizi dena. Bai. Eta nola sartu zineten abentura hontan? Parasite kolektiboan eta ba, sorkuntza lan hauen bultzatzen? Ba, mm, izan da, bueno, beti dauzkagu hau bezalako zerbait ateratzen dean, zerbait egiteko gogoa, ez? Eta hori mai gainean ikusi genuen, ni nengoen ondoan eta esan da, ah, hau da hogeita eta dizek esaten esan zidan. Goaz aurkestera zerbait, eta eta deitu nituen jana eta unai, eta eta eta hasi ginen hizketan eta horrela mm. e, eh, bagara bagaude honetan honetan daramagu bizitza osea ez gara bestea osa bat eta nari beraz mm. oportunitate bat zen Zendateko lana izan da? Bi urteia daramatzagu, bai, E, Otsailean uste dut beste gunean esan genuela, bi urte egingo genituela. Mhm. Bai, luze. Eta nahi arreben artean egindako sortutako proiektu bat izan da? Edo gehiago taldera begira ere gontzarete? Et guztiz taldera, eh? Gainera, bai, eh, hor niretzako e, figurari garrantzitsuena da jana e, zuzendaria. Beti, bai. bai, berak gidatu gaitu denbora guztian nondiketan ora. Mhm beraz bada gure historia baina bai, bai, bai beste, beste eskoekin bai. bai. ikutua eta begi ezberdin ezin guraturik egon zarete hori da, gainera e, bada gure historia baina beti daramagu e, fikziora, ez? Mm. gauza batzuk edo poetikora edo beraz bueno ba guztionekin geratzen gara gara zi esker eta plazar bat izan da Mil esker mi esker zuri Bagarazi López de Armentia entzun berri duzu gaur eta gogan hartu, eh? bihar Baionako antzokian iuntzeko sortzi terdietan ikusi izango duzuela, hautsa izeneko ikusia. Eta musikarekin eh, segitzen dugu ikusten duzuen, eh? zein haute lorri eta emendigutxira ondarribian izango baitugu. Asteburu honetan bere bakarkako lehen lana eskainiko du itxasetxea auditoriumean. Yok usti ustietan Hatte denak itxiz Kale dia alea. Ba, esan dugu, eh, naute lorrieta eta bera izango dugula, ostirar ondarribian, iuntzeko behatzietan, itxasetxe auditoriumean izanen baitugu, deserriko minak eta pozak izenburupean zuzeneko emanaldi baten eskintzen sartzea, amabi eurotan duzuen. Eta unea ere aprobetsatuko dugu, ba, hainbat emanak eh, emanaldiren berri emateko itzurduen, itzulitxipi bat egingo dugu, bai, ondoko minutuetan. Eta azteko, gogorara nahiko genuke, ka dira izenburupeko lana edirale konpainak eskintzen diguna, saran ikusial izango dugula, e, eh, azken untan, atxaldeko iruretan, hain zuzen ere, ba, lurberri geran. Música Eta lanun batuntan, Angelun, herriko liburutegian, Miriam Aizagerren soinu dokumentala ikusial izango dugu goizeko amaiketan. Euskaraz, frantseseko azpititulekin ikusial izango dugu, ninuzu izeneko, ba, dokumentala. Dokumentala. Eta etzen ere izango dugu zerrentzuna, eratu eskakeitan eta Mikelatxe eh, taldeak entzunari izango baititu gurren ezurren, aetzeko plazan, iluntzeko amarretatik goitik. Eta barko zen antzerkia izango dugu, aste bukaera honetan, eh, igandean hain zuzen ere herriko gelan atxaldeko seietan tartean teatroak eta ez dok iru biko teatroaren antzeslana, ba ikusi izango baita Mikel Martinez eta Patxo Teieria taula gainean, lingua nabajorum lana ikusi izango duzue eh, atxaldeko seietan. Música Eta itzordu zitzordu, ba azken eh, itzordu batekin geratuko gara, e, aetzen ba, kontzertuak nagusi ba, igande hontan izango baititugu, burrunka kantiruki niko etxart eta berri gud taldeak ere. Atxaldeko bostetan aetzeko plazan eta huesanik guk ba, hortan bururatuko dugu gaurko kulturalea emanaldia. Izan ongen zule biarratea jo. Bizitza, bizitza da, taz bere maitzak Ez mendi baten gailurrean Eraikitako etxe sendoa Edo etxe horretakoa paletan Kokatu koroa omiña Urrezkoak Eido urreitzurakoak Ez hori bakarrik bizitza Bizitzan bizitza da Bizitza, bizitza da Andiena Kentzen duenak Kentzen du dena Ez hiri edo urrunetara egindako bidaia alaiak edo urrun hoietan ikusi aurandre eta gizon bitxiak ondo edo gaizki fotografiatuak Soi bakarrik bizitza Bizitza bizitza Bizitza bizitza Andiena Kentzen duenak kentzen duenak Zeudiaren hotza zapaian Edo kaskabarra lehioetan Ez elurra ez ilargi xila Ez argia bera ere zorarria Uda berokoak edo negu otzekoa Ezoi bakarrik bizitza Bizitza, bizitza da Bizitza, bizitza da Handiena kentzen duenak kentzen du dena Ez andre hori edo gizonura Belarrira xuxurlaka ari zaiguna